Cibiyar yada da'awar sunna a garin Sagero wato suna foyu ita ta ɗauka kuma ta samar kuma muna sanar da al'ummar za ku iya samun karatuttukan sunna da kutubobi daga malamai masu ɗimbin yawa wanda cibiyar ta tattara ta tace kuma ta gina katon library a kan intanet wanda kowa zai iya shiga domin kallo ko sauraron karatuttukan kai tsaye wato streaming ko kuma ku yi downloading zuwa kwamfuta ko wayoyin ku na smartphone kamar android ko tabs irin su ipad da ma sauran kananan wayoyi kamar china domin samun hakan sai a ziyarci babban website na suna foyi wato www.sunafoyi.blogspot.com ko www.sunafoyi.tk domin neman karin bayani ana iya kira ko sakon whatsapp a 090-2345-5501 ko sakon email a sunafoyi at hotmail.com ko a nema a shafukan sada zumunta wato twitter.com slash sunafoyi ko facebook.com slash sunafoyi har ma a sauran shafukan sadarwa za ku iya neman mu a trump a trump Space, GFloss, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM, sai mun ji ku. Kuma mun É, yawa تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dan dan da ta zaka dan da ta muhara kaga yanzu ta dan tsago yawa wato dan bata haka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyi wa salatu wa salamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man walahu bi ihsanin ila yawmiddin قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake haduwa a wannan sati da za a ci gaba da karatu ko wa'azin da malam abubakar mai kano yake gabatarwa a wannan makaranta ta nurul islam muna fatan allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci ya taimake mu cikin abin da muke saurare ya sada mu da dukkanin rahama da albarka da ke akwai cikin wannan wata kasancewar maudu'in da aka fara magana maudu'i ne mai mahimmanci to ina ganin malam ya ce zai ci gaba da bayani cikinsa har zuwa inda za a kai karshen shi maudu'in kila in hali ya ba da malam ya hita daga cikin maudu'in ya yi wata maganar amma dai malam ya ce zai dasa ne daga inda ya tsaya a satin da ya gabata kuma ga lokaci ya tahi ina ganin ba zan dauki lokaci wani ma wurin gabatarwa dan ba ma dan dan ya ci gaba Allah madaukakin sarki ya taimaka mana أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci ina ma yan uwa dalibai na wannan makaranta mai albarka barka da haduwa a wannan safiya mai albarka safiya ta laraba 438 bayan hijira wanda kuma ya yi muwafaka hudu ga watan shidda shekara ta 2017 miladiya kamar yadda aka saba a cikin wannan wata mai albarka muna haɗuwa a wannan makaranta don mu tunatar da kawo mu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci to kuma Allah ce ikonsa a wannan shekara ma ya kaddara mana irin wannan haduwa kuma wannan shine karatunmu na biyu ci gaba ne akan wanda ya gabata a makon da ya wuce idan ba ku manta ba makon da ya wuce mun yi magana akan haƙoƙin ma'aura wanda suke tarayya akan su sannan mun fara magana akan haƙoƙin mata ko kuma haƙoƙin miji akan matarsa wanda mun ambaci haƙi na farko akan sa muka tsaya don haka da kanshi za mu tashi a yau insha Allah ta'ala idan ba manta ba kuma haƙin da muka ambata shine an tudi ahu fi gairi ma'asiyatin lahi ita masa biyayya a cikin abin da bai saba ma Allah ba wanda mun kawo misalai a wancan lokacin to akan sa za mu ci gaba insha Allah ta'ala sai dai kafin mu ci gaba kamar yadda muka ji yau sha tara ga watan ramadan wanda wanda yana hukunta cewa gobe ashirin ga wata to kasancewar yau sha tara ga wata kuma kasancewar ne ke fara shigowa wannan yana nuna mana cewa daren yau wannan daren na laraba din nan ko kuma wannan daren na alhamis daren da zai zo nake nufi to ne daren ashirin ga wata ashirin ga wata kuma daga nan har zuwa ƙarshen wata ramadana duka mun sani kwanaki ne masu falala ƙwarai da gaske su ake ce ma al'ashirul a min ramadan goman ƙarshe na watan ramadan aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ta roto hadisi inda take cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan an shiga wannan kwanaki da an ce yau an shiga goma ƙarshe to manzan Allah ya kasance ahayar laila kullahu yakan raya dararen waɗannan wariki ga baki ɗayansu da ibada yakan naɗa shimfiɗarsa ta bacci ya yi ban kwana da bacci kenan da an shiga wannan kwanakin har sai bayan sun wuce kuma yana tayar da iyalinsa don su yi ibada a cikin waɗannan kwanaki sannan manzon Allah yana ce mana duk wanda yake kokarin neman daren lailatul qadari wanda yake son ya dace da wannan daren to ya nemi wannan dare a cikin waɗannan kwanaki guda goma da haka lalle daren lailatul qadari yana cikin waɗannan kwanaki guda goma sai dai wanne ne ba wanne ne ba babu wanda zai iya faɗa miki lura da cewa hadisai sun zo da dama amma dai abinda za a iya tantancewa shine ana maganar darare na goman karshe. kuma cikin dararen na goma ƙarshe dararen mara ɗinsu waɗansu kuma suna maganar 27 da dai maganganu makamancin wannan duka dai abinda wannan yake nuna mana mu tashi mai bakin bakin ƙoƙarinmu wajen neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala a cikin waɗannan kwanuka guda goma da kuma neman dace da shi wannan dare mai albarka daren lailatul qadari muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu dace da wannan dare kuma mu dace da dukkanin ayyukan ibadu wanda za mu gabatar a cikin waɗannan kwanuka guda goma wanda suke tafe ya sa mu ga ƙarshen su lafiya ya karɓi dukkan ayyukanmu na ibada to idan ba manta ba mun ce mun tsaya ƙarshen haƙƙi na farko muna magana akan haƙoƙin miji a wuyan matarsa shine haƙoƙin da ake so mata ta ba mijinta kafin mu ci gaba don su dan yi mana wannan tambihin waɗannan haƙoƙin da muke magana a kansu idan miji yana da mata ɗaya to su ne haƙoƙinsa wanda za ta bashi idan yana da mata biyu ko uku ko hudu to kowace ɗaya daga cikin matansa hudu ko uku ko biyu yana da irin wannan haƙƙin a wuyan kowace ɗaya daga cikinsu kowace ɗaya daga cikinsu ana sa ran masa waɗannan abubuwan da muke lissafawa. ba wasu ne za su yi ba waɗansu kuma su yi ko waɗansu yi waɗansu waɗansu kuma su yi waɗansu sannan waɗannan haƙoƙin babu bambanci tsakanin amarya sabuwar aure ke da da kuma wadda ta yi shekara da shekaru da yan aure ko shekara hamsin hukai da aure to waɗannan haƙoƙin suna nan a wuyanki in baki bada su ba Allah zai tambaye ki gobe kiyama don haka babu bambanci tsakanin yarinya da kuma wadda ba yarinya ba duka haƙi haƙi ne Allah ya samu dace to haƙi na biyu shine an taƙuma bi khidmati zawjiha mace ta daji wajen yi wa mijinta hidima idan mun ce hidima anan ya shafi yi masa shirya masa abinci wa islahi baiti da kuma gyara gidansa wa tadbiri manzilahu wa tarbiyati auladihi idan an ce yi masa hidima to hidiman nan tana nufin abubuwa guda uku abu na farko shine yi masa hidima ta abin da zai ci a cikin gidansa da shi da 'ya'yansa wannan haƙƙin mace ne don haka shi miji shi ke da haƙƙin ya samo shi kuma ita mace komin kuɗinta to ba ta bane ba ta ciyar da kanta haƙƙin miji ne ya kawo mata abin da za ta ci gwargwadon ƙarfinsa wannan aikin miji kenan da haka shi miji aikinsa a waje shine fita waje ya nemo babu inda shari'a ta azawa mace ta fita waje ta nemo don ta ciyar da kanta babu inda musulunci ya ce haka ba hana ta kasuwanci ba za ta iya kasuwanci amma wannan kasuwancin nata ne na kanta amma ba ta amfani da wannan kasuwancin ba kuma ta ciyar da kanta Allah bai dora mata wannan nauyin ba da aka duk mijin da zai bar matarsa ba abinci to wannan mijin yana shiga hakinta kuma sai Allah ya tambaye shi gobe kiyama sai dai abincin nan zai bayar ne gwargwadon ƙarfinsa liyunfik du sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq min ma atahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha haka Allah ta'ala ya ce da haka kowane mai gida zai yi ciyarwa ne bakin gwargwadon karfinsa amma wajibi ne ya kawo mai iyalinsa abin da za su ci a gefe guda ita kuma matar ita kuma matar aure idan miji ya kawo to ita kuma ta ne ta sarrafa wannan abincin wanda ya kawo ta sarrafa shi ya koma abincin da za a iya ci ta ba mai gida ya ci ta ba kuma ya'yan mai gida su ci wannan ita kuma hakinta ne don haka idan mace ta zauna ta yin wannan hidimar to ta shiga haƙƙin mijinta a da akwai waɗansu malamai da suke cewa wai ta mata kawai haƙƙinta kawai shine ta ci abinci amma har dafawar haƙin miji ne wannan kuskure ne idan miji ya kawo ita kuma mata hakinta ne ta gyara ta yi amfani da shi ta sarrafa shi yadda za a yi amfani da shi wajen ci to kamar yadda na ce wannan aikin na mata da yawa daga cikin mata yanzu na yin sakaci da shi ba sa ɗaukarsa da muhimmanci musamman idan aka samu wadda take raguwa sai ga tana shiga hakkin mijinta muna ana samun wannan koke-koken a wuri a lokuta da dama wata bacci ya mata yawa mijin ta kila yana fita da wuri ne zuwa wajen aikinsa ko zuwa kasuwa ko zuwa ofis kila karfe bakwai ya bar gida to ita kuma sai ka samu karfe bakwai nan bata ma san inda kanta yake ba tana kwance tana bacci so lokacin da ta tashi karfe bakwai ita ba ta tashi daga bacci ba ya gama ba ta tashi daga bacci balle ta shirya masa abincinsa don haka sai dai ya tafi bai ci abinci bai kala ciwa kun ga wannan zalunci ne daga wajen irin wannan matar na haka a matsayinki na uwar gida a ki na mata ya kamata ki san karfe nawa mai gida na yake fita sannan idan yana fita karfe kaza ni kuma karfe nawa zai iya dauka in shirya masa abincinsa to sai ki tamin sai ki dinga tashi irin wannan lokacin sai ki shirya masa abincinsa daidai lokacin da yake fita ya zama to yayi kalaci ya bar gidansa ya tafi da cikin jin daɗi amma da yawan magidanta wallahi akwai wanda a waje suke yin kalaci saboda me saboda wannan matsala a cikin gidaje to wannan yana rage miki kima a wajen mai gidanki yana rage miki daraja dan yanzu mai gidanki zai dinga kallon kekin kasa tsare mashi haƙƙinsa so wannan sai tasiri a kansa shi ma sai ga yana wasa da waɗansu haƙoƙi na ki da haka sai kin yi da gaske kin kula da wannan haƙƙin har ila yau waɗansu matan suna da ragwanci musamman da yara ƙanana za ki ga wata fata iya iya abinci sau biyu a rana ko sau uku sai saboda ragwanci in ta abinci ɗaya da rana to kuma sai zaman tuwon na abincin shine za a sake maimaitawa da daddare kuma a ƙara cinsa wannan shi ma yana kawo matsala a cikin gidaje don haka idan mai gida ya ba da zanayi ya ba da tsarin da za a yi masa abincin rana kuma a sake yin wani da daddare to ki daure aure ibada ne wannan aikin da zaki lada zaki samu wajen Allah zaka aka ki shirya masa abincinsa da rana in dare ya kuma ki kara shirya masa irin wanda yake so wannan zai taimaka miki da aka muna kira musamman ga yara wanda suke da kananan shekaru suke da wannan matsalar galibi to sai kin daure idan yana da buƙatar abinci da rana kuma wani daban da dare to ki daure wannan tunanin na cewa ai wani abinci wanda ake ce mata zarce ya fita cikin tunaninki sai dai in shi ya ce yana bukatar wannan abincin a kai mai shi zuwa dare sannan matar aure ta iya abinci kuma abinci kala-kala sannan ta sai da za ta yi amfani da abin da aka kawo ta sarrafa shi ta samar da abinci wanda zai zamanto abinci mai daɗi mai armashi wanda zai iya jan hankalin miji zuwa ga amfani da shi dole sai an yi takatsantsan an yi tsari an je an koyi yadda ake yin abinci wata kullum ta abinci sai an samu matsala ko da gishiri ya oba ko gishiri ya kaɗan da haka kullum shi ya zo cin abinci gashi ko manzo Allah ya hana ayabanta abinci babu kyau ka ce ma abinci bai daɗi ba babu kyau ka ce wannan abincin bai ba haka ya kamata ba a son ayabanta abinci manzo Allah ce an kawo maka abinci ka ce in kana ci idan baka ci ba ka maida amma kada ka aibanta abincin su waɗansu matan suke buɗe kofar da za a dinga aibanta abincinsu ta zo tana cikin sauri ko hankalinta na wani wuri sai ya zamanto tana yin abinci ba tare da cikakke kulawa ba a irin wannan yanayin sai ta zo ta zuba gishiri ya yawa ko ta zuba gishiri ya zo bai kai ba a kawo mai gida mai gida ga yana cin abinci yana tsoki wani da ya saka abinci da ya saka yatsunsa a cikin abincin zai ji bai iya ci yana da kuɗi sai ya fita waje ya saya mai gida ne yake zuwa waje ya ci abinci matsala ake samu a cikin gida da haka ai yi a iya abinci idan baki iya abinci ba ki je inda za a iya koya maki kina da kawaki da ita ta iya wance da Allah ya ake yin dambu misali zan zo ki koya mai yadda ake yin dambu sai ki je lokaci guda da dan littafin ki tana bayani kina rubuta cikin minti 30 ki iya ki dawo gida ki practical ki gwada na daya ki gwada na biyu in kin ga ya hau lahiya lau kin iya ba wai na koyon za ki je ki kai wa mai gida matsala za a samu garin koyo kuma sai a je a ballo aiki sai kin yi training sai kin yi sau daya bai ma sani ba kila kin gwada da kin cikin ji yayi ki ma dan ba waɗansu makwabta da Allah ku ci ku jiran binnan yayi eh yayi to ki ƙara yin na biyu ko kika yi na biyu kika yi na uku yanzu kin kware to shine za ki yi wa mai gida amma idan kika ce yanzu kuma kin je kin koyo wanda aka koya mai kin zo yanzu zaki practical kuma na farkon shi zaki kai mashi to karshe sai ki kai mashi wani abu wanda ba dan bin ba kuma yazo a samu ala duk abin da baki iya ba yi kokari ki je inda za a iya koya miki a koya muku muna kira ga iyaye musamman iyaye da Allah ku dinga koya ma yaranku abinci kada a bar yarinya ta zauna gida ba ta aikin komai a dinga koya musu yadda ake sarrafa abinci suna gani don su koya yadda in sun je gidajensu za su iya rike gidajensu ta hanyar abinci wani abin da ya shafi abinci kenan sannan yana daga cikin hidima wa islahi baitihi kula da gidansa kula da gidansa shi mai gida haƙƙinsa ne ya ba mace wurin zama ba haƙƙin mace ne ta ba kanta wurin zama komin kuɗinta to haƙin mai gida ne ya ba ta wurin da za ta zauna babu laifi ila tana da gida ta ce ya zo ya zauna babu laifi an yi haka ya zama a ta'awon taimakon juna kenan amma dai asali haƙƙin na mai gida ne to idan mai gida ya ba da wannan haƙin ita kuma matar aure ta ne kula da gidan idan ce kula da gidan na, ana nufin tsabtace shi dole sai kin zama mai mai kokari wajen tsaftace gidanki ya zama to in safiya ta yi kin share ɗakin ki kin share falo kin wanke kin goge inda yake buƙatar a wanke ki wanke inda yake buƙatar a goge a goge inda yake buƙatar a share a share karki dinga barin yanar gizo gizo a cikin ɗakin ki da kin ga ta fito yi kokari ki cire karki bar kwari irin su tsakadin nan suna yawo cikin ɗakin ki akwai da za a duk cire su cire su in magani za a so a sanya a so a sanya ya zama turi ɗakin ki kullun yana tsaftsaf haka falon ki to haka a zo tsakar gida lafiya lo share kullun a tsaftace in gogewa ne za a goge in sharewa ne za a share in wankewa ne za a wanki haka yin an je toilet ki ban ɗaki shi ma iske shi tsaftsaf ana cewa idan ana so a gane tsaftar mace toilet ɗinta ake fara duba idan aka ganshi tsaf to wanda ya nuna tana da tsafta amma idan aka je aka ga toilet dinta ba tsafta yana ta wari yana zauri to wannan yana nuna cewa wannan matar kazama ce to haka toilet ki, ki kula da shi shi ma ki dinga share shi haka kitchen ko ina cikin ki ya zamanto ana share shi ana kula da shi sannan kuma komi ana aje shi wurin da ya kamata a aje shi a gida komi yana da inda ya kamata a aje shi idan akwai sto an san abin da ake ajewa a sto idan akwai toilet an san abubuwan da ya kamata a aje a cikin toilet haka abin da ya kamata a ce ana ajewa a daki ya zamanto a daki ake aje shi abin da ake ajewa a waje ya zamanto a waje ake aje shi takalma ya zamanto da wurinsu kila kina da wannan dan abu wanda ake soka takalma to duk takalman ku ya zamanto ana na an soka an aji kin ga yanzu ba za a zo a ga takalmi bisa gado ba wata bisa gado sai ka iske takalmi ka ka ga me ya kawo takalmi bisa gado ba wurin sa bane ba amma yana can an aje shi wurinsa ko bisa kujera ka zo za ka zo na bisa kujera amma sai ka ɗauke takalmi wannan alama ce da ke cewa matan nan tana da tana da karancin kula da ainihin gidanta su wannan shi ma haƙƙin miji ne lokacin da yake wannan aikin na kula da gidanki ki dinga ji a zuciyarki cewa ina ba mai gidana haƙƙinsa ne kuma ina ina fatan in samu lada a wajen Allah so idan ya zamanto mace ba ta da wannan kulawar to wannan yakan sanya kyama daga bangaren miji sai ya zamanto yana kallon ta kazama ko wani abu kamar haka nan Allah ya sauke so da yana shiga cikin hidima shine wa tarbiyatu auladihi ba yaransa tarbiya su yara makarantarsu ta farko ita ce mahaifiya kuna da muhimmanci wajen ba da tarbiyya an ce yaro tun yana cikin cikin mahaifiyarsa yana iya gane muryan mahaifiyarsa idan tana magana yana gane cewa ita ke magana kuma an ce ita kaɗai yake jin maganarta idan baban zai zo yana magana ba zai ji ba amma yana cikin ciki ya san mahaifiyarsa na magana shi yasa kuke ganin yaro yana da kusanci da mahaifiya sama da kowa a duniya to lokacin da yake cikin cikin nan naki ya kamata a ce tun a lokacin nan kin fara yi masa tarbiyya ba wai sai an haife shi ake fara yi masa tarbiyya ba da haka maganganunki sai kin kula da su idan uwa ta zama mai yawan zage-zage yaron ki tun yana cikin ciki ba abin da yake ji sai zage-zage sai tsinuwa to tun yana cikin ciki yanzu yana koyo ne fa yana ɗauka ne amma idan ya zama to maganganunki kyawawan maganganu ne za ki zauna bismillah yana ji za ki tashi bismillah yana ji kin gama cin abinci alhamdulillah kin sha ruwa bismillah kin kare alhamdulillah wannan azkar din da kike yawan maimaita yaro yana ji sai yana dauka tun yana cikin cikin mahaifiyarsa to haka idan an haife shi kulawa da shi wajen shayarwa da kuma ainihin ba shi tarbiyya da kula da lafiyarsa da biya masa bukatunsa wannan duk yana cikin haƙƙin miji a wuyan matarsa in tana yi ta dinga jin tana tana yi ne tana yin ibada ne kuma tana yi ne don ta samu lada amma wata sai ki gabata kulawa da yaranta saboda ragwanci a rana ba za ta yi musu wanka kila sau biyu ba ko sau uku ta yi kokari ta yi musu wanka daya wanka daya a rana wanda yaro a rana yana buƙatar a mai wanka akalla sau uku ba jariri nake nufi ba yaro ma wannan wanda ya fara abin ka uniform ɗinsa na makaranta in yana ya kai matakin da yana zuwa makaranta ki dinga kula mai da su kina tsaftace masu su ya zama to a firamare ma an ga yaron ki za a ganshi tsabtsab. a islamiya ma in an gan za a ganshi tsabtsab. amma haga yaro ya taho da riga duk ta ci kwaikwaye nan baya ga wata miya kuka ila kwanciya yayi ya goge ta ba a wanke ba a haka zai zo makaranta kuma an jima an kan shi islamiya kuma a haka to na yana nuna cewa uwa tana da karancin tsafta ta fuskar abin da ya shafi tarbiyyar yaranta sannan yi kokari ki dinga karfafa yaranki wajen yin karatu ko ke baki iya ba da sun dawo daga makarantar boko ba su dan lokaci sun ci abinci sun yi wanka shi sa ce wanka uku a kalla a rana dan yaro ya dawo daga makaranta abin farko da ya kamata ya fara shine a sanya shi ya wanka ko ya wanka dan ya samu sanyi ya abubuwan da ya dauko a makaranta yaro ya je makaranta wani yana ya kwanci a kasa ma ya tabirje ma ba ruwan shi yaro ne to amma da ya dawo gida sai a ce ya wanka dama da zai tafi yayi wanka kun ga wanka na biyu kenan yanzu ya dawo kuma sai a ce ya wanka sai ya cire wannan kayan makarantar sai kuma ya kawo uniform sai ya sanya wasu ya kawo kayan gida sai ya sanya to bayan ya huta ya yi wanka ya ci abinci kafin a ce islamiyya in babu wani aikin da zai miki ko ba wani aikin da za ta yi miki sai ki ce ɗauko ka na makaranta ka duba ki tsare shi ya duba an ji ba kaɗan kuma ya ɗauki jikinsa ya tafi islamiyya in ya dawo daga islamiya kuma ana son ya wanka saboda yanzu kuma ya sake zuwa islamiyya ya yi wasa da kasa kila ya kaza ya yi kaza so yanzu ya dawo kuma wannan sai ya wanga ya wanka ya sami iska mai kyau wanda kuma zai ba shi damar ya bacci mai kyau da daddare to wannan kulawa kenan da yaro haka za a dinga bibiyar yaro ana muraƙabarsa ana bashi tarbiyya ki sa mai ido sosai abinci kike ga yana ci sai kike ga yana sa hannun hagu zo ki rike hannun nasa ce mashi kai ba a cin abinci da hannun hagu da hannun dama ake ci koya masa in zaka ci abinci kai bismillah in zaka shiga ban daki ga abin da zaka ci duk irin waɗannan abubuwan ki sanya ma yaron ki ido sannan ki kula da suwaye abokansa suwaye kawayenta idan kin ga yaron ki yana yawo da wani yaro mara tarbiyya yi tashi tsaye yadda za a kiga cewa kin dakatar da wannan alaka ta su dan kada rashin tarbiyya sai ya shafi tarbiyyar yaron ki ko tana tare da wata kawa yi kokari ki hana idan ba kawai kirki ba ce ba amma in kin ga yana tare da yaran kwarai yaran da kin san suna da tarbiyya kin yarda da tarbiyyar gidansu kin aminta da tarbiyyar su yi kokari ki karfafa shi wajen yin tarayya da wannan yaran kamar rana asabar ba a zuwa islamiyya an da baya komi ya gama aiki yana dan sha'awar ya fita waje dan yaro yana bukatar nishadi wani lokaci kuskure ne iyaye sanya yaro a kulle su 24 hours yaro yana gida sai in za ya je wani wuri kuskure ne haka kuma kuskure ne a bai yaro ya tafi yawo ba a inda yake ba sai lokacin da yaro ya ga dama duk wannan kuskure ne wani lokaci a tsaida su gida wani lokaci a ba su dan lokaci kankane kai tafi gidan suwa ne kin yadda da tarbiyyar su tafi gidan suwa ne ku wasa amma da an jima ka dawo shikenan da ya tafi din nan yana fitowa ai kowan shi ki gani can gidan yaje in can gidan yaje an tabbatar miki yana can tushi kenan alhamdulillah bayan rabin awa sai ki je aje a ce a kirawo maki shi sai a kirawo maki shi kuma yanzu ya dawo gida su wannan da yana cikin haƙƙin miji a kula da 'ya'yansa a kula da gidansa sannan kuma a ainihin kula da abincin da zai ci a gidansa wannan shi ma duka haƙƙin miji ne sannan yana daga cikin haƙƙin miji mace ta kula da kanta ta kula da dukiyarsa sannan ta kula kuma da gidansa Abin da ake nufi ta tsara kanta shine yana daga cikin haƙƙin miji kullum mace ya zamanto tana mutunta kanta tana kuma tsara kanta ya zamanto in za ta fito waje ta shiga irin ta musulunci ta rufe jikinta ko'ina saboda me saboda jikinta yanzu amana ne mijinta yana da haƙƙin kada ta bayyanar da wani bangare na jikinta ga wani namiji wanda ba mijinta ba da hakan za ta fito da za ta tsare jikinta za ta rufe jikinta wannan tana ƙoƙarin tsara kanta ne sannan kuma in ta je kila tana aiki ne ko wani abu kamar haka nan to in ta je ba ruwanta da wani namiji sai idan aikin nan ya haɗa su kuma in za ta yi magana iyakar maganar su ta aikin ce kawai amma ba ruwanta da labarin gidansa haka shi ma ba ruwan shi da labarin gidanta wannan haƙƙin miji ne idan mace ta tafi wurin aiki ko ta fita waje ta bayyanar da jikinta ta yadda abokan aiki za su iya ganin jikinta ko kuma ta zauna ta ta hira tana labari da maza to nan tana cin haƙƙin mijinta ne kuma sai Allah ya tambaye ta gobe kiyama amma ku duba yanzu yadda mata suke sai ga mace ta zo ofis in ma'aikaciya ce ta zo yadda kasan ta samu wani wanta haka za ta samu wani su ta labari sai su yi rabon awa suna labari labarin da bai da alaka da wajen aiki bai shafi wurin aiki ba a ta labari kai buɗe ko wani sashe na gashin ta a waje nan hannuwan ta waje ba ta damuwa ba ta jin komai ta taka dokar Allah kuma tana cin haƙƙin mijinta mu ji tsoron Allah yan uwa musulmai Allah zai tambaye mu gobe kiyama da haka ta kula da kanta karta yau leƙe ko leƙe wannan cin amanar miji ne kuma shiga haƙƙinsa ne in kuma ta kama za ki leƙo to kuma ki shiga mai kyau ta yadda wani ya zo wucewa ba zai ganki ba yana daga cikin kula da kai karki te ko ina sai da izininsa haramun ne mace ta fito daga gidan mijinta ba tare da izininsa ba haramun ne in ta fito wannan ta saba ma Allah kuma ta ci haƙƙin mai gidanta dole sai da izininsa mai gida ina neman izini gobe ana suna gidan wanci ka bani izini in ji to shi kuma ana fatan ya ce na ba ki izini ki ce shi kenan magana ta ƙari yanzu in ta fita to ta san ta fita da izinin mijinta ba ta yi Allah laifi ba amma kawai sai ya gama ce sai ta yi wankanta ta shirya ma ta yi duk abin da za ta yi sai ce mai gida yau ake suna gidan wanci kun ga yanzu ba izini take nema ba me take tana ba shi labari ne labari kuma ba neman izini ba ba haka ake neman izini ba so hatta neman izini sai kin koya kawai ba za ki ce mai gobe ake suna gidan wanci a cewa ake ina neman izini waɗansu ma sai sun yi amfani da kalmomi wanda za su sanya mijin ya ji daɗi wanda ko bai niyya bai ce Allah ya hanya a dawo lafiya misali mai gida da girman kujerarka ina neman izini gobe zan je suna wuri kaza to sai ji kan shi ya zama ƙato sai ce Allah ya hanya an ba ya sanda yana ya cewa daga nan ma'aikin je ki biya gidan suwanci na da bonus kenan amma kawai kin zo kin mai tsaye gobe ake suna gidan suwanci yanzu ba shugabanci kenan a gida to balle ko wadda da ya fita ita ma ta ɗauki zane ita ma ta yi gaba kenan Allah ya sauke haka yan boko suke kawai da ya fita da mota shi kenan ita ma sai ta hawo mota ta fita sai an haɗe can wani wuri sai ya mace hitila ita ma sai ce mai hitila sai ce mamokin hajiya ce <laughs> Allah ne suna haka ta kula da kanta ta tsara kanta karte wani abu wanda bai dace ba da jikinta ko da muryarta hatta muryarki wannan fa al'aura ce akwai muryarki wadda al'aura ce wanda bai kamata kowa ya je ta ba sai mijinki amma sai ya ga mace ta je kasuwa ciniki ta samu kujera ta hai tana ta dariya ita da mai shago kawai saboda ragin naira hamsin da za a yi sosai mutu wannan din shiga haƙin miji ne sannan ta kiyaye mai dukiyarsa duk abin da ya kawo mai kima mai na dukiya to ki dinga tsare shi idan rediyo ya kawo karki bar yara su ɗaukan mai rediyo su yi ta wasa da shi wanda ya kare area ya dawo ce ya aka wallahi wallahi wani ya kare ariyan nan karki a da cinga sun dauka amshe musu don ki kula mai da dukiyarsa eh eh tocila ce fitila karki bar yara su wasa ke ma kuma karki wasa da shi ki dinga tsare mai dukiyar sa kina tabbatar mai da cewa duk abin da ke cikin gidansa yana cikin aminci amma gida a ce kullum sai an yi banna kamar gidajen beraye bai dace ba yau ya dawo wallahi mai gida jiya yaro sun kare kaza su sai ya zamanto cewa yana kallon ki yanzu ba shi ya kula mai da gidansa sai ya dinga sai ya kima ki ta dinga sauka a wurinsa amma ya san komi nasa yanzu yana cikin aminci yana cikin tsaro to insha Allah ta'ala zai samu sakewa da ki ba zai samu damuwa ba sannan ki kula mai da gidansa haka shi ma gidan da abin da ke ga ya dauko hanya zai lalace ki magana kada ki dinga yi masa banna a cikin gida yau kin lalata can wurin gobe kin lalata nan wurin wannan yana daga cikin haƙƙin miji wanda ya kamata mace ta sani kuma ta dinga ba mijinta sannan yana daga cikin haƙƙin miji yana daga cikin haƙƙin miji idan ya dawo mace ta targu shi taimasa masa addu'a ta sannu da zuwa haka kuma zai tafi ta masa bankwana kuma ta masa rakiya wannan yana da muhimmanci kware da gaske amma ba kowace mace ke irin haka ba sai wanda ta yadda ita ba ta aure ce kuma tana san aljanna mijinki in zai fita da safe ko ma ina zaya in kasuwa zai ta fito ila kin san irin kayakin da yake tafiya da su dukkin shirya mai su da daddare bai kamata a ce miji kullum shi zai shirya ma kansa kayan da zai fita da su ba kayan sa ina nufin kayan da zai tafi da su idan ofis zai tafi kin san kayakin da yake bukata duk kin saka mai a cikin jikinsa kuma ina zai tafi kin san da mi da mine ne yake fita kin tattale su kin aje masa kin sanya mai cikin jika kin tashi tun da safe kin je kin samu takalman sa kin goge da dan brush dinki da dan man goge takalmi ya kamata a ce duk mace tana da man goge takalmi <laughs> yadda ka sai ga yanzu cewa kin goge sa, takalmansa yana ce na bacci ke kuma kin tashi kin goge mai takalmansa nan kin shirya mai jikarsa da komi kin tattara kin aji sannan kin je kin duba kayan da zai sanya kin ɗauko masa kin sanya masu turare kin aje gefe guda yanzu idan ya tashi ya yi wanka ya shirya ki kawo masa su ya ci sannan ki taimaka mai ya sanya kayan shi ki sanya mashi riga ki sa mashi hula ki ce ta yi to sannan ki ɗauki kayan shi ki ba shi to duk bai tsaya a nan ba yana da kyau ki masa rakiya lokacin da zai tafi ki rako shi har bakin kofa kuna tafiya kina masa addu'a Allah ya sa ka je lafiya ka dawo lafiya Allah ya kiyaye hanya Allah ya ba da sa'a haka takawa ka lafiya Allah ya sa a dawo lafiya <laughs> domin sai ya shi lafi kowa idan kai shi bakin <laughs> kowa ku dan kwana ya tafi sai kuma ki dawo sai kin kai shi har bakin kofa shi ke nan ya fita ya tafi ke kuma ki dawo cikin gida ki zo ki ci gaba da aikin da ya kamata ki ci gaba da yi to idan kina yin haka yanzu da ya fita ya tafi din nan a saurara in ya tafi din nan wallahi wannan maganar da kike da shi kina kallon kamar ba ta da wani abu Allah zai dauke ta sai ya saka cikin zuciyar shi yana tafiya sai yana jin magana tana maimaita kanta tana kanta yana jin daɗi to zuwa can bayan rabin awa sai ki tura mai text assalamu alaikum ko salam kuke sa ku <laughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya raba raina ko ya kaza wani abu da wanda zai ji daɗi to sai ka rubuta mashi ina fatan ka isa ofis ko ka isa gona lafiya ko ka isa kasuwa lafiya ina addu'ar Allah ya tsare ka Allah ya mayar da kai lafiya sai ki tura mashi to wanda ya nuna cewa aljanna yake ne ba ya da gaske kina san aljanna Allah ya ba mu aljanna to amma idan ya zamanto cewa mai gidanki ya tashi da safe sai kina kwance kina bacci ya ji ya wanka baki san inda kanki yake ba yayi maka sakalaci baki san inda kanki yake ba ya shirya wacce zan ta yi da kudin cewa ne tana bi a jinsu don bisa tebur akwai matsala ko ba matsala akwai matsala Allah ba mu ikon gyara wannan haƙƙi ne in ba ke haka ba Allah yin tambayi gobe kiyama ba haƙƙi ne haƙƙi ne a wuyan miji ki masa haka so idan ba ki masa ba kina da matsala Allah yin tambayi gobe kiyama me ya sanya ki ba Allah sa mu dace sannan in ya dawo ya kamata dama a ce a matsayin ki na mata kin san lokacin da mijinki yake dawowa da an yi la'asar yake dawowa to ya kamata a ce kin sani a sai gadda da bagar yake dawowa ya kamata a ce kin sani a karfe ɗaya yake dawowa duk kin san wannan to da kin ga ya kusa dawowa ya rage rabin awa ya dawo ya rage rabin awa ya dawo sai ki je ki wanka kafin nan dama biye da za a ki gama abinci ki sanar da za a ki gama abinci dan yana daga cikin kuskuren da mata suke can mai gida ya shawo yunwa ya dawo ina abinci a ce wallahi saura kaɗan a gama sai ya zauna ya jira rabin awa ko minti sha biyar yana jira abinci ya sauka wannan kuskure ne kamata a ce duk lokacin da mai gida ya dawo ya iske abincinsa an kammala komai shi kawai ake jira su da ka za ki auna yaushe mai gida yake da yana da karfe kaza to tun da karfe kaza yake dawa ni in na fara abinci karfe kaza zuwa karfe kaza insha Allah ta'ala na gama so sai ga mintocin yi abinci kin gama kin samu kula kin saka ciki yadda ba zai huce ba kin tana dan mai ruwan sanyi idan lokacin sanyi ne ki tana dan mai ruwan in lokacin zafi ne ki tana dan mai ruwan sanyi idan ba lokacin sanyi bane ba ki daidaita ruwan yadda bai yi sanyi da yawa ba kuma bai zama mai zafi ba duk sai kin san wannan don wace ana bala'in sanyi kawai sai ta samu kankara ta hada mai gida da shi sai wannan sai ta kama shi yace zai sha to duk sai kin san yadda zaki a jussun abubuwa in wannan lokacin ne ga irin abin da zan yi in wannan lokacin ne kuma ga abin da ya kamata in yi to idan ya rage kin gama abincin ki ya rage rabin awa ya dawo wannan rabin awa da ta rage ciki zaki dauki minti 20 ki je ki wanka ki kwalliya ki ado akwai banci tsakanin kwalliya da ado mun zo kan zami magana amma ku yi tunanin me zan tambaye ku bambanci tsakanin kwalliya da ado Allah yana cewa awa man yunashu fil hilyati wa huwa fil kisam ghayr mubin to shi kwalliya ki ado shikenan sai ki zauna ki jira shi in ya zo sallama yake assalamu alaikum wa rahmatullah da ba ya rage sauran minti barke ta mu to kin da ba kin kuma kin tsaya kina ta duba agogo kina jira to da kin ji sallama shi sai ci amsa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu sani da zuwa ranka ya dade ranka ya dade barka da shigowa gaisuwa muke an dawo lafiya <laughs> so kin gani in jika ce ya zo da ita kin karba in waɗansu kaya ne ya zo da su kin karba kin je kin kai masa ɗaki in wanda za a kai daki ne in wanda za a kai sto ne kin je kin kai sto ne in wanda za a kai kicin ne kin kai kitchen shikenan ya dawo ya shiga daki ya zauna idan ya zauna ka kawo masa abincin ka akwai wuta akwai fanka ki kunna masa fanka in lokacin zafi ne ba ana in sanyi ba kuma ki zo ki kunna fanka kin kunna masa fanka in ba wuta kin samu mahicin ki kina masa hita yadda ake masa dakuna ya shi shine sarki ki sai ki dinga yi masa hita kina hita kina zikiri kina hita kina zikiri kina samun lada kala biyu ce so ya ci abinci ya gama a haka in ya dawo sai ki kalle shi wani yana cin abinci zai son labari sai ya gama to in haka mijinki yake to kar ki ce masa komai a lokacin sai ki koma jihi guda kina masa hita yana cin abinci har sai ya gama saboda baya son magana in yana cin abinci wani kuma in yana cin abinci yana karɓin magana za a yi masa magana ya ci kuma zai iya ba da amsa idan kin ga irin haka yake na akwai wasu labarai wanda kika da wanda za ki bashi wanda za su faranta masa rai sai ki kawo masa da shi haka yana ci kuna hira har ya gama in ya gama kuma in mai bacci rana ne ki bashi dama ya tafi ya bacci to wannan dai shi ma duka yana daga cikin haƙƙi wanda ake son mata ta kula wa miji amma kar mai gida ya dawo kina cikin daki assalamu alaikum gidan ba kowa ne kina cikin daki kin yi shirin ki assalamu alaikum kin yi shiru dan kayan da yazo shi zai je kitchen ya aje in kitchen ne in sto ne shi zai je sto ya aje ke kina daki kina zaune bai dace ba Allah zai tambaye ki gobe kiyama fitowa zaki ki tarbe shi kamar yadda muka yi bayani yana daga cikin haƙƙin miji an ta ta zayyanu lahu ya zama mata tana yi masa ado da kawa wannan haƙƙin miji ne yankin za ki samu lada a da ƙasar da can yara ƙanana idan suka ga mahaifiyarsu ta yi wanka ta je ta ɗauko kaya ta sanya da Allah suke cewa yawa ya mama za ki saboda ne saboda shi yaron bai ganin an yi haka a gidansu zai za a unguwa wanda yana cewa mata ba sa yin ado su yi kwalliya su zauna cikin gidajen saboda mazajen su a in sun yi ado sun yi kwalliya kuma sai a tafi talla adan da kwalliya waje wannan kuskure ne babba wanda ya fi kowa cancanta ki ado da kawa a duniya shine mijinki saboda shi haƙƙinsa ne baki masa haka nan su da haka dole mace sai ta zama mai ado shi yasa manzon Allah ya ce almar'atu saliha mace ta kwarai ita ce wadda gujinta ko kallon ta yi sai ta faranta mashi rai sai malamai suka ce wanda yana nufin cewa tana da tsafta sannan kuma tana da iya kwalliya da kuma ado shi ado da kwalliya da ke gani karke yana shi shine babban sinadarin da ya fi jawo hankalin miji zuwa ga matarsa dan ba wai dan adam ba Allah ma da kansa yana son ado inna allaha jamilun wa yuhibbul jimal Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau so kin ga Allah kenan wanda ya halice mutum ina ga dan adam kuma da haka ya zama to iya ado ki iya kwalliya menene bambanci tsakanin kwalliya da ado as-su'al tambaya ce akwai bambanci kuma bambanci na me bambancin shi kwalliya ne yake nufi da kwalliya ya duk kwalliya ce kuke magana to albihim saboda ba mu da lokaci shi ado shi ado a jikin jiki ake yin sa halittar da Allah ta'ala ya miki ita ce ake ma'adu shine kamar shafa kwalli da aka yi magana kamar sanya jambaki da aka yi magana kamar shafa hoda da aka yi magana kamar wannan wanda ake shafawa bayan idadin da ya sunan shi eh aisha ku to kamar irin su kunshi da sauransu dai wannan duk su ake ce mami ado ita kuma kwalliya wani abu ne wanda za a ɗauko daga waje a sanya ma jiki don jiki ya ƙara kyau kamar 'yan kunni kamar sarƙa kamar mi kamar zobe kamar mi yawa kamar 'yan hannu sai kuma mi sai kuma mi to ga sunan dai to irin waɗannan ba wai guda ɗaya za ki samu ba ya zama to kina da yan hannu kamar kala da yawa haka ta yadda yau wannan sati in kin sanya wannan ko wannan rana in kin sanya gobe kuma wannan za ki sanya daban duk na abubuwan mace ta tanadi su ta aji don ya zama to tana yi wa mijinta ado tana masa ƙawa to wannan shi ma wani abu ne wanda yake haƙƙi namiji idan mace ta zo zartar da shi ko ta yi wasa da shi to ko shaka babu za a iya samun matsala a cikin gidan Allah ya samu dace sana haƙi na gaba an tujilluhu wato waƙiruhu wato ashiruhu bil husna yana daga cikin haƙƙin miji mace ta dinga girmama shi mace ta dinga girmama mijinta wata matar tare da mijinta ba abin ba za ta iya gaya mashi ba da ta yaƙo magana kawai sai ta jewa mashi wannan shiga haƙƙin sani amma haƙƙinsa shine mai ya zama mace tana girma mijinta tana ganin ƙimarsa tana ganin darajarsa tana ji a zuciyarta mijinta shugaba ne a wurinta ya fita tana ganin mijinta kamar mahaifinta wani lokaci ta yadda za ta dinga girmama shi da kuma karrama shi da haka ba kowace magana za ta iya faɗa mashi ba ya zama to tana jin kunyar shi tana jin nauyin shi wanda yana daga cikin haƙƙin miji amma ka ga mace tare da mijinta za ta yi gaya mashi magana a duk lokacin da take so wata ma ba faɗa suke da mijin in dambe ya kama kawai za su dambace ne in zage-zage ne za su zage-zage yadda ka san ba matan shi mai zage ta ita ba ta zage in hayaniya ce za a yi hayaniya ya ƙori kamar ba miji da mata ba a kore ya ɓaci ki dinga jin cewa eh wannan fa mijina ne shugabana ne da rai na ya bace zan girmama shi yana da wannan haƙƙin a na da haka za ki faɗa mishi magana za ki mai magana mai sauƙi mai taushi ko an gami da irin mazajen nan wanda ba su da mutunci wanda suke zagin mata ya saje ki kai kake zagai yi haƙuri ko dukan ki kake kake daga hannu kirama mun gane sai ki haƙuri ki yadda cewa ya eh, mijinki ne wannan yanki kai hakin girma girmama shi kuma kina ba shi hakin shi ana gane wannan bayanin kamar da shi kuma miji bai dace ya zagi matarsa ba bai zagi bai dace ya zagi matarsa ba to amma wani lokaci sai ga ma an samu akasi shi mijin ba shi ke zagewa wata ita za ta fara wata in ce ga yadda ke zagin mijinta ya zauna ya shiru a sai danna mai zagi take to wannan bai dace ba shi ya sanya malamai suka ce idan mutum yana da irin wannan matar mata zo tana zagin shi to abin da ya fi dacewa kada ya rama ko bai rama ba ke sauri sai ce to ani ba ni ubana ba karka ce mata haka don ka ce wa ubanka ba za ta ce to sai ubanwa <laughs> ita ce a kuma ya ka yi baki ansa da za ta baka kai shiru kawai shi ne su akwai irin waɗannan to dace mace tana haka ba a zaman tu mace tana girmama mijinta tana ganin girman tana ganin kimarsa ko da shi ya mata wani abu ita ba za ta yi masa saboda tana kallon shi a matsayinsa na mijinta babba ne a wurinta kun san duk duniya wani haƙƙi ne ya fi girma a duk duniya cikin haƙoƙi bayan haƙƙin Allah sai haƙƙin wa na uwa ko miji waɗansu ce miji waɗansu ce uwa bayan haƙƙin Allah subhanahu ta'ala sai haƙƙin wa a kan mutum na uwa ko miji a tuwani sabari ke da to a saurara a saurara bayan haƙƙin bayan haƙƙin Allah subhanahu wata'ala haƙƙin da yafi kowa haƙƙin da yafi haƙƙin kowa a wuyan mutum shine haƙƙin iyayensa kowa da mahaifi sannan sai haƙƙin miji duk da akwai malaman da suke ganin cewa haƙƙin miji ya fi haƙƙin iyaye har ma za ki ga suna buga misali wai a ce mata na nan can ga babanta can ga mijinta sai babanta ya ce zo nan sai mijinta ya ce zo nan ina za ta je wurin miji za ta kuma wurin baba to shi baba ai baba ne ko in ta je wajen miji shi kuma babu ba sai ya kira mijin ba to na haka iyaye iyaye ne cewa iyaye su suka faɗi wannan bai nuna cewa haƙƙin miji haƙƙin da za a yi wasa da shi ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da a ce zan ce wani ya duka ya gaida wani to da mace ce zan ce ta duka ta gaida mijinta saboda karfin haƙƙin da ke tsakanin miji da mata da haka a zamanto a zamanto akwai girmamawa ga ainihin miji a gefe guda shi ma miji ana so ya zamanto ya girmama matarsa kamar da muka ce muna magana akan haƙƙin mata ne sannan wata jibuhu idza da'aha ila al-firash sannan yana daga cikin haƙƙin miji duk lokacin da miji ya kira matarsa zuwa ga shimfidarsa to wajibi ne ta amsa masa sai in tana da uzuri uzurin da shari'a ta san da shi kuma shine ko tana cikin jinin al'ada ko jinin haihuwa to yanzu wannan musulunci ya hana miji ya ji wa matarsa irin wannan yanayin shi ma kuma bakin amsa za ta yi ba za ta gaya masa uzurinsa ne wanda ya halatta su ji daɗi da junansu ba ta hanyar ya je mata ba kamar yadda muka sani su wajibi ne wannan kuma shi ma yana daga cikin abin da yake kawo babban cikas a cikin auren gidajenmu su wajibi ne mace ta san wannan tana da wannan haƙƙin a wajen mijinta kuma shi ma miji yana da wannan haƙƙin idan mace mijinta ya kira ta zuwa ga shimfidarsa ta ƙiya a wata ruwaya manzon Allah ce za ta kwana mala'iku suna tsine mata albarka to yanzu ko mala'ika ɗaya tsine wa mutum ai ya gama yawo to balle mala'iku su haɗu su ta tsine maki a wata ruwaya ya ce man fis sama'i wanda yake a sama waya yake a sama Allah to Allah ne zai tsine mata a wata ruwaya ce har sai gari ya waye tana cikin tsinuwar Allah a wata ruwa da ce har sai mijinta ya yadda da ita ma'ana har sai ta je ta ba shi haƙuri ya daina fushin da yake da ita ashe kun ga wannan ba ƙaramin musiba ba ce ba don haka duk lokacin da miji ya buƙaci matarsa to wajibi ne ta karɓa masa wannan haƙƙinsa ne in ba ta yi haka ba ta shiga haƙƙinsa sannan kuma ubangiji ta'ala zai iya ɗaukar mataki a kanta na tsinuwa ko wani abu kamar haka nan sannan yana daga cikin haƙƙin miji ta shirya wa mai gidanta duk wani abu wanda ake ce ma asbabun raha duk abin da ce ga ɗancin yi a cikin gida miji zai ji daɗi ya farin ciki ya murna da ke to ana buƙatar ki yi shi haƙƙin mijinki ne zauna dan dama a duniya ya kamata a ce kin fi kowa sanin mijinki to me yake faranta mashi rai me yake sanya shi farin ciki sai kina tunani irin wannan abin sai ki sai ki gane irin waɗannan abubuwan idan ce gane mai gidan nan ya fi son yana son abu kaza kuma yana faranta mashi rai to wani lokaci sai ki masa wannan abu in kin gano abu uku ko abu hudu ko zuwa biyar suna faranta mashi rai to kullum yi kokari ki dinga yi masa waɗannan abubuwan lokaci bayan lokaci haka kuma ki san menene yake bata wa mijinki rai menene abin da mijinki baya so to sai ki kokari ki kiyaye masa wannan dan kada a samu matsala a gidan e baya son kaza to karki wannan abu yana son kaza yi kokari ki dinga yin sa sannan yana daga cikin haƙƙi ki san yadda za ki dinga bashi labari ko sanarwa ta abubuwa wani yana da saurin tashin hankali da kin ce mai ayyuka zafi hankalinsa ya tashi ko ba a so musulmi ya tada wa musulmi hankali balle miji rasuwa aka yi to sai ki tunani ya za ki gaya masa rasuwan nan un musulmin allah ya kara yarda da ita dogon hadisinta yana koya mana abubuwa da dama un musulmin tana zaune tare da mai gidanta malik da manzan allah ya zo madina sai malik mijinta ya ce to ni kin ganda nan ban iya zama ba wai in musulunta ba gari ɗaya ma da wannan mutumin ban iya zama yana nufin manzan allah saboda an ce zai hana shan giya ce muku da an hana shan giya mun mutu bai musulmi ba musulmi bane ba shi da haka ni zan bar garin nan sai musulmin ta ce to gaskiya mai gida sai dai ka tafi mu muna nan zamu musulunci sai ya kama hanya ya bar garin ya barta da ita da dan ta Anas ibn Malik da ya tafi ummu sulaimin sai ta dauki Anas ibn Malik ta kai gidan manzon Allah ta ce ya rasulullah ga yaro na nan dan Allah ka bar shi a gidanka ya dinga yi maka hidima Allah ce ba komai so da gari ya waye ana sai tafi gidan manzan Allah shi ke ma manzan Allah ya hidindimu a cikin gida dan aike nan da can shi ke yi ana nan ana nan sai wani mutum ana ce mashi abu dalha ansari mutum ne mai kuɗi kuma yana da daraja yana da kima a cikin mutane amma bai musulunta ba da ya ji labarin mijin un musulmin ya tafi sai ya zo ce yana son ta da aure sai un musulmin ta ce to abu ɗalha kai mutum ne mai dukiya ba wai dukiya ba mutumin kirki ne kai kana da kaza kana da kaza irin kun sun je neman aure ba a cewa ba a auren amma matsala ta da kai ɗaya ce ni musulma ce kai kuma ba musulmi bane ba shi kawai musulunci ya hana mace musulma ta auri wanda ba musulmi ba sai ce ya ji amma ta faɗi ko nawa take so ko nawa take so a duniyan nan ta faɗa inda na kuɗi ne shi zai bata in za ta aure shi to ita kuma ba kuɗi ke gabanta ba Allah ke gabanta sai ce ai ba a haka ta ce ni ba ba ni son kuɗinka in za ka musulunta inda za ka musulunta to ni ba ma sai ka ban ko kobo ba yanzu wannan musuluncin naka da kai shi zan ɗauka ya zama sadaki na yin aure ka sai ya ce to yanzu ya za musulunta ta ce tafi wajen manzan Allah su waje wajen manzan Allah ya musulunta da ya karɓi musulunci ya faɗa manzan Allah kaji yadda muka yi da ita sai aka ɗauki wannan musuluntar da ya yi a matsayin sadakin un um musulmin kin taɓa jin sadaki irin wannan to sai wurinsu na aiko ya kuɗi aka ba shi ya amsa <laughs> Allah ya sa mu dace to ita musulunci aka bata aka aure ta to da aka yi auren abu ɗana al'ansari suka suka fara zama da un musulmi sai allah ya ba su yaro guda sai aka haihu to sai allah ya sa son yaran nan cikin zuciyar wannan abu ɗalha laraba suna da son yara to amma shi son yaran shi ya wuce iyaka yana son yaran nan kamar mi in fita ya gida da ya dawo zai ce ina hankalin hankalinsa bai kwanciya sai an kawo shi in zai fita ya dinga mata magana ki tsarawa ki kula da shi ki yi mai kaza ki yi mai kaza sannan ya tafi Rannan sai yaro ya kwanta bai lafiya hankalinsa ya tashi saboda yaro bai lafiya da ya dawo gida zai ce yaron nan yana bacci sai ya je duba shi ya mai addu'a ya mai addu'a to ana na ana nan rannan ya tafi wajen manzan Allah sai yaro ya rasu da yaro ya rasu to nan ne mahallin shaɗin da nake so kin ga yanzu in ke ce tun da yanzu akwai waya ba buga mai waya za ki kana ina ta hoya mutu kin ga shike na sai ki tada mai hankali amma ki bi ki samu wata hanya wanda za ki bi ki faɗa mishi iya eh, mutu za a gaya mishi ya mutu amma ai mai dabara ai mai hikima yadda hankalinsa ba zai tashi ba haƙƙin miji ne mace yanzu ne kawai ko ina yake buga mai waya za a yi ka taho waya yaron da ya mutu ana kuka to shi ma daga can sai ya taho yana kuka wa ya ja mashi nan gida aka ja mai saboda mai an ba shi labarin ba ta hanyar da ya kamata ba un umm musulmin da yake ta iya sai ta tattara mutanen gida ta ce to kun ga yaro ya rasu amma kada wanda ya kuskure ya faɗa wa babansa ku banda ni da kai na nake so in gaya mashi so mutanen gida kowa ya bada dama da yamma ne ba wanda ya san yaron na ya mutu mutanen gida duk sun sani amma aka ce kar a faɗa mu kowa a bari ita sai ita take son ta gaya mashi so lokacin da kafin ya dawo ta ɗauki yaron nan ta masa wanka ta samo likafani ta sanya shi ta kai shi gefen ɗaki ta aji yadda da an zo kawai ɗauka za a tafi makabarta an gane to wata ba yaron ta ya mutu ai ko ɗakin ma ba ta ƙara shiga kar ta shiga gawa ta riƙe ta gawa ta riga ta mutu mai abin tsoro jikinta amma ita ta ma abin ta wanka shi ya sanya malamai suka ce ya halatta in yaro namiji ya rasu wanda bai kai shekara bakwai ba mace na iya masa wanka haka in yarinya wadda bata kai shekara bakwai ta rasu ba babanta yana iya mata wanka amma sun musu haka to mata a samu mata su yi musu wanka namiji kuma a samu maza su yi mishi wanka an gane so haka mutanen gida suka sa ido su gaya un musulmin za ta faɗa wa mijinta cewa yaro ya rasu un musulmin abu ɗalha bai dawo gida ba don dama ya tafi wajen manzan allah bai dawowa sai an yi sallar isha'i sai da aka yi sallar isha'i ya taho gida da zai taho gida sai ya taho da abokan shi sai ya taho da abokan su zo su a ci abinci sai su tafi bata gaya mashi ya rasu ba ta kawo musu abinci suka zauna shi da abokai ana ta hira ban san yaro ya mutu ba kun ga ta da mishi hankali ba da inda an ce yaron da ya mutu kila ba zai iya cin abinci ba balle ba ko kuma amma suka ci abinci suka sha ruwa suka zauna suka yi hira da dare ya ƙara yi abu ɗan ya tashi ya raka su suka tahi ya dawo bata ce mashi yaro ya rasu ba ta shiru da bakinta anas dan malik ya ce sai ta je ta yi wanka ta yi ado ta yi kwalliya amma ta ya rasu ba kuka ba wayo allah ba na shiga uku lalace duk ba wannan ba ko ba ta gaya miji ba har yanzu saboda tana so sai ta samu wani ne kyakkyawa wanda za ta gaya mai wanda hankalinsa zai kwanta in nan ne ake nuna a ruhu shi ba yanzu ko ba <laughs> yanzu ana ta jira kawai a gaya mashi ake jira su ta wanka ta kwalliya suka zauna aka yi ta hira aka yi labarai aka yi hira aka yi labarai dare ya yi anas dan malik ya ce har ya zama to abu dalha ya kusance ta a wannan daren sai can gab da asuba sai ta ce mai gida ina da magana ce mai magana ki ta ce idan ka ba mutane aran kaya kai ne ka ba mutane aran kaya afwan lokacin da ya dawo na manta yana dawa yaron ya fara tambaya ina yaron nan sai ce yaro ya warki so bata gane abu bai gane ya sai ya dauka alhamdu sai ce to alhamdulillah kun ga abu ba ƙarya ce ba yaro ciwo ya warke tunda ya rasu so da asuba ta ce ina da magana ce mai gida idan ka ba mutane aran kaya suka ara sai da suka gama amfani da shi sai ka je amsowa suna iya cewa ba su badawa abu da na ce sun ba isa su ne ce to ka yi haƙuri yaron nan da Allah ya ba mu aro ya amshi kayansa sai ya ce yanzu ke haka za ki yi man tun yaushe ya rasu ce a tun ɗazini ce kar wanda ya gaya maka sai ni nike so in gaya maka ya ba yi mana haka haki ta ya zo da mutane duk mu abinci yaro ya mutu baki gaya ba ta ce shin yanzu aran da aka ba mu shi za ka je ka amsu ya ce a bai amsuwa to sannan kin ga ta gaya mai cikin kwanciyar hankali hankalinsa bai tashi ba aka zo aka binne yaro aka rufe shi da manzan Allah ya ci labarin wannan sai da ya yaba ma ummu sulaimin sannan ya ce yi masa addu'a ya ce ya Allah ina roƙonka ka sanya musu albarka a daren su na jiya sai Allah ya sanya musu albarka ta haifi abdullahi namiji kuma a gina ba wai shi abdullahi ba anas ya ce ni na ga yaran abdullahi nan guda tara duk sun ce alkur'ani saboda adda da manzan Allah ya musu to kin ga haka ake ba da labari yar uwa kar a zo a yi mutuwa kawai ki dinga kwana mai kira ya ga muskul ya fi ashirin kin ga tun daga na hankalin zai tashi ya bugu wallahi ka tuwo wallahi wada ya mutu kina kuka wani sai ya tushi ba yana kuka ayyubi babu kenan amma ki bari ya zo a samu kwanciyar hankali da natsuwa sai ki gaya mashi to sai a samu abin ga su don haka duk abin da mace za ta yi a cikin gidanta ta ga cewa ta sanya farin ciki da natsuwa a cikin a zuciyar mijinta to wannan haƙƙi ne haƙƙi na ƙarshe wanda za mu tsaya a kansa shi ne kada ki shigo mai da wanda bai yarda ba cikin gidansa kada ku mai da gidanku kamar kasuwa kowa ya shiga bai dace ba gidanku ya zamanto akwai control da waye da waye ke shiga ba wai maza ba har matan na akwai macen da bai kamata ana bari tana shiga gidaje ba saboda tana yawo da annamimanci ne to duk wanda ke ga ki yana kyamar ya zo gidan to karki ba shi dama wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo sai ya iske aisha da waɗansu mata sai ya kira aisha ce suwa ne ne ta ce wance da wance da wance su to haka ake so mai gida to nan da manzan Allah ya nuna cewa baya son suna shigo mai gida to da ke na aisha za ta taka musu birki za ta taka musu birki su da haka idan Allah ya sanya kin iya gane cewa wani da yake zuwa gidan nan ko wance da take zuwa gidan nan na lura mai gida na bai son tana zuwa to kina iya neman kina yi tambaye shi mai gida wancan kau kamar na gaba kasan tana zuwa gidan nan yin nuna baya so ko kuma saboda kawai ciye kasin na mai ke kika dai fahimci haka to yi kokari ki hana ta zuwa gidan nan wannan haƙƙi ne na shi yau ba gidan shi bane ba ki ma ba zuwa kika yi ba to kuma sai ki bauta wanda baya so kuma ta zo ta zo mashi gida in haƙuri za ki ba ta ki ba ta haƙuri in wani abu ya ce mata dai wanda zai yafe ne zuwa to balle kuma namiji sannan haƙin miji ne mace a cikin gida kusan wannan yana daga cikin kuskuren da mata suke yi shi sanya hijabi nan da ake magana ba wai sai za a fito waje bane ba idan kina cikin gida waɗansu maza suka zo wanda mazan nan ba maharramanki bane ba to ke da ke cikin gida wajibi ne ki sanya hijabi saboda maza za su shigo in mai gida ya zo da baki misali zai shigo da su to wajibi ne mace ta shiga ta kyau shiga mai kyau a kanin sani ya zo wajibi ne sai kin shiga mai kyau ko kanin sani ko da bai aure ba kana sai ta sanya hijabi su duk wanda bai shigo gidan nan yaro karami ko yara ne inda sun kai matakin da za a ce musu a mumayyizai mumayyiz suna yi bambance abubuwa to yana da kyau in za a shigo gidanki ya zama tukin yi shiga kyakkyawa shiga irin ta musulunci yadda ba za a ga wani bangare na jikinki ba yin haka shi ma yana cikin haƙƙin ainihin miji dinsa a kula da shi so wannan suna daga cikin haƙoƙin mazaje wanda suke a wuyan mata idan Allah ya kai mu sati mai zuwa ranar zamu kulle zamu tattauna akan haƙoƙin mata ku kuma haƙoƙinku ku a wajen mazaje ai kuma kuna da su ko to za ku ci su amma wannan yanzu nasu ne aka gaya muku to shawarar da muke bada badawa shine a yi ƙoƙari a tsare shawarar da zan ba ku ta ƙarshe yanzu ƙila wata sun yi shekara ashirin ko ƙohon gida bai taɓa raka shi ba yanzu gobe tana jin kunya kawai a gani ta za ta raka shi to ya yi to ba za ki shi ne ai shi musulunci ba ku zanci al'islamu ya hadimu ma ƙablahu idan mutum ya shekara hamsin yana kafirci yau sai ya zuci ya musulunta yana musulunta duk kafircin da ya musuluncin na ya rushe shi ai musulmi na kwarai shi ne wanda zai ji zance mai kyau ya aiki da shi abu ne mai sauƙi in ya zo bayani za ke bashi don shi baya ga kinta za ke zai ce lafiya bi ke faruwa yau idan za ki zai <laughs> da bai saba gani ba amma yanzu gobe gani ake so a fara ko jibi ake so a fara kuma ku za ku ci wallahi da kin ce to sai bayan sallah zan fara ba za ki fara ba shi dan zai shigo shi kenan yau ya ma isa haba kawai sai an taraka shi waye dan zai taya taya kawai ko ki ce sai jibi a kawai ki dage gobe goben nan in ya dawo kun ana hira ki ce to ai kawai mun ji wani wa'azi wa'azin nan kawai ya ratsa ni wallahi ashe mun dade muna kuskure sai kuskuren da kuke yau kana ta tahiya bai da kaka in Allah da dai idan Allah ya yarda daga gobe gobe alhamis ko to Allah da bai gida daga gobe kafa ta kafa ka sai na kai ka bakin hayya sai na kai ka bakin kowar gida an gane to a tunda wani abu ne wanda an dade ba a yi ba misali wani zai ce a ah, to alhamdulillah in ya sani kenan su ci to aiko na ji daɗin wannan wa'azi Allah ya saka da alheri to gobe sai a fara to wani shi ma kuma ba zai karɓi abin ba zai ce ke yanzu kawai da girma na sun jira kari <laughs> to ɗan ki ga alamun haka a hankali dai a hankali har sai Allah ta'ala ya sanya a zuwa karɓa sai ki ga ana yi Allah ya mu dace abinda muka faɗa da daidai Allah shi ba mu lade kurakuran da muka yi koma Allah shi mana afuwa shi ya fi mana wakila na'am Eh, ah. a takaice duka biyan in ya da wani lokaci ayi in bai bada ba to yin mace tana da hanyar ta ma sai ta daure lada ake nema wajen Allah aljanna kuma ake nema ita kuma aljanna dole sai an neme ta so sai a daure cikin dan abin da ake da shi ko mun kankanta shi sai a dan jefa wani abu wani lokaci kuma shi in ya bada din sai amfani da shi amma dai idan mun zo haƙoƙin mata a wuyan mazajen su karatun da za mu sati mai zuwa za ku je inda abin zai fito in Allah yarda assalamu alaikum to na'am ana biki ko eh. ana ko kiɗi ko ɗan da sauransu hmm. ya halatta ni in je gurin in karɓo rawa a gurin a ai yana cikin ba ta farko ma na eh. biyu na tambaya ta biyu kuma ya halatta kamar in muna biki gidan mu mu dan tashi cikin dare daga wani mata to <laughs> shi tambaya ta farko cewa ya halatta idan ana ɗan biki haka an kawo makaɗa ko ‘yan mandiri ko wasu suwa duk makaɗa ne ha to ya halatta mace ta ji kila ma ta ɗan shiga ta yi rawa amsa shine bai halatta ba saboda abinda muka faɗa can baya na mace za ta kiyaye kanta a kan mijinta in ta je ta rawa a wurin ta saba ma Allah kuma ta shiga haƙin mijinta ko wurin ma bai kamata je ba saboda me wuri ne inda ake saban Allah idan ana biki shi biki ba abin gaba ne ba musulunci ya tsara yadda ake abubuwa so ba za a zo a kama rawa ba ana abubuwa haka wanda ba su dace ba to ana yi bai kamata mata aure ta je irin wannan wurin ba balle har ta shiga ta rawa ba wai mata aure ba ko ma wanda ba ta da auren bai kamata ba in dai musulma ce sawawun kawar amarya ce ko kawar amarya ce duk bai kamata ba Allah ya sauke tambaya ta biyu kuma cewa to su dangi ya su ya su su kadai mata suna ya cashewa a gida to tambaya nan wa zai kidin wanda za a cashe ko su matan za su kada to ana ya cashe ai wanda dai <laughs> domin abin da ke mana shi ne ai shi addinin musulunci yana buƙatar nishadi wani lokaci ba addini ne ba wanda kawai kullum za a ce ba za a ba mutane dama a dan wala ba ana dan wala wani lokaci sai dai sai ya sanya ka'ida da yadda za a wala din to daga cikin wuraren da aka yadda a yi kiɗi dama akwai wajen biki shi amfanin wannan kiɗi dundufa ake kaɗawa a can da amfaninsa shine ana son idan an yi aure a shelanta wannan auren yadda mutane za san an yi wannan auren da a kauce ma wani aure na sirri wanda ake a zamanin jahiliya to shi yasa sai shari'a ta da damar a kada dundufa to idan aka ji gidan wani ana kada dundufa za a ce me ke faruwa sai a ce ai wance ce ta aure kun ga an sanar da auren kenan to amma wajen kada dundufan nan ba makaɗi za a ɗauko ba ko mawaƙi a za a samu dan abin kidi ne wanda mata za su iya kaɗawa a dan kaɗa a cikin gida ba maza wurin ya su ya su ne a dan taka a dan cashe wannan babu laifi ya halatta bi iznillahi ta'ala insha Allah ta'ala Allahu alamu Allah shine yafi sani to a malam Allah ya saka da alkhairi wato gaskiya shi karatu ba wai shi ba jin shi ke da wahala ba yanzu kun ga duk mun taru ko kuma duk ji to inda aikin yake babba shi ne aiki da shi yanzu dai abu na ƙarshe mun ji zuwa wurin kiɗi wurin DJ duk ba kyau to Allah sa in malama ta biyo hanya ba ta ganin wata ta duke ta ta Allah ba mu ikon aiki da abin da muka ci saboda lokaci ina ga bari mu karanto malam tambayoyin da kuka rubuto amma kamun karanta waɗannan tambayoyin akwai sanarwa ta ɗaukar da aka yi a satin da ya wuce akwai bidiyo ɗin wanda kusan an ɗan tura ma wasu shi to amma dai bidiyon yana da yawa kusan awa ɗaya ne ina jan hadda ko minti talatin ne da haka wasu wayoyin ba su iya buɗe shi tunda kun ga wasu wayoyin china ne to amma ko ba su buɗe ma ba za ka ji kuma ita ɗaukar da aka yi wannan ba ta da iska ba ta da komi za ka ji abin garau wanda kuma waya ta babba ce to wannan ba matsala za ta za ta iya buɗewa ta ga duk abin da ke nan kuma dai duk da ɗaukar da ake da tsawo ɗin yakan yi ƙoƙarin ya gyara ya gyara ɗaukar ya kuma ya ɗan sassauƙa nauyin ta yadda wayoyin da za su iya ɗauka da haka kyauta ne turawa ba ko kobo za ki bada ba in dai waye ki za ta ɗauka nan sai a ɗauki ya samu hamma na wancan ɗin yana nan yanzu haka zai iya turawa ga wadda take so tana iya aikowa da layinta ko wai a memory kai <laughs> abuwa memory ɗin ki aiko da memory ki a tura miki ko kuma ki aiko da wai mai yiwa in kika aiko da wani lokaci sai a ta fama amma in memory din ne kai tsaye kawai sai a tura ba wani wahala kuma ki tabbatar da memory ɗinki ɗin akwai wuri in ba wuri to kin gaba da za tura miki da haka wannan shine ma dalilin da yasa kuka ga mun zo ana ɗauka ɗin da a sauƙaƙa muku a hanyar da za ku samu shi wa'azan domin wasu da ke ɗauka nan ba su iya jin shi yadda ya kamata wata tana ɗauka sai ta kace ta kun ga tana son ta ɗauka ɗin yadda ya kamata ko iska ko wani abu makamancin wannan amma wannan ɗaukar ita kusan lafiya lau za ki ji wa'azin yadda ya kamata to Allah ya sa dace kuma Allah ya saka mashi da alkhairi wannan aikin da yake gaskiya wala aiki ne na kuɗi da yawa amma kuma cikin ikon Allah Allah ya hore mana shi yana yin aikin ba ma mu ba nan da yawa kudubobin malam da karatukan shi dukkan sa akwai su complete ana samun shi to Allah ya saka mashi da alkhairi ya ƙara haskaka mashi gaban shi tambaya ta farko ita ce yawwa ina son da Allah ya kara tambihi kan tambayoyin nan akwai wata tambaya wadda wallahi bai ma kamata a yi ta ba yanzu kun ga satin da ya wuce wadda ta ce wai malam ya wai in mutum ya kaki azumin shi ya kare dan Allah yanzu wannan tambayar bata san ta ba wadda ta wannan tambayar kun ga bai kamata ba wannan tambayar to shi yasa akwai wasu tambayoyi zan ki karantawa nan saboda gaskiya ni ban tsammanin a ce ba a san wannan ba kuma ya kamata ku rika bada tambayoyin da kuke tsammanin kuna son ku ji bayanin su kai tsaye tunda dai akwai malaman ku na tabbata wasu tambayoyin malaman ku za su ba ku ansa su to amma wani lokaci na san mai tambaya za ta tambaya kila saboda wata ta amfana amma dai akwai wata tambayar da ni nake ganin bai kamata a yi wannan tambayar ba gaskiya da Allah duk yan ƙananan tambayoyi wanda ba wani abu bane ba a dan rika kauce musu shi yasa na san kuna ganin tashoshi na wa'azoji za ku ga wasu tambayoyin malamai ma ba su kallon su saboda ni saboda ko dai an maimaita tambaya ko tambayar za ka ga tambayar ita ma wadda ce tambayar ta san amsai to da Allah ma dan kiyaye wannan zai taimaka wani lokaci za ka ga tambayoyin nan za ka ga ana ta maimaita su wajen tambaya goma an maimaita ta wata kuma tana nan kun san ku idan aka ki karanta ta wata wata ma ce ake karanta ta ta turo ta turo ba a karanta ba <laughs> to don haka dai da Allah mu dan kiyaye wannan ga tambayoyin da muke a tambaya ta farko mai tambaya ta ce shi malam ya halatta ka yi sallar raka'atan fajar bayan sallar asuba koko bai halatta ba to idan lokaci ya ya ya ƙure ta yadda idan mutu ya ce sai ya raka raka'ata alfajiri to lokacin sallar ce mishi zan kira shi sai yana karatu zan kira shi <clears throat> idan ya zama cewa lokaci ya kure ta da ilimin ce za ta yi sallah a subahi sannan ta kawar kawai ta yi raka ta yi alfajir sannan ta yi sallah a suba lokaci zai iya kurewa su idan irin wannan yanayin ne tana iya gabatar da sallah a suba to bayan ta yi sallah a subahin ko a nan take tana iya tashi sai ta kawar ka ta yi alfajiri tana kuma ya jinkirtawa har sai rana ta yi sai ta maimaita rakatai alfajir da yadda ta yayi duk ɗaya ne ita rakatai alfajir tana daga cikin sallolin nafila wanda ake ƙara'in su ake rama su saboda haka ko dai lokacin da mutum ya salla asuba nan take ya tashi ya kawo ta ko kuma ya bari sai gari ya dan fara haske rana ta fito lokacin ya halatta ya sallar nafila sai ta rama ta a wannan lokacin wannan mai tambaya da yanzu ta kata ta ce malam wato mutum ne yana da ulsa bai yi sauru ba ya halatta ya ci gaba da azumin shi koko to wanda yake da ulsa ya danganta idan likitoci sun ba da bayanin ba zai iya azumi ba zai aji azumi su amma idan bai yi sahur ba to yanzu ba za a ce ya aji azumi ba kawai za a ce tashi da azumi amma in ya fara azumin a rana ce ya gaba zai iya ba saboda lura ta osa din ta taso to a wannan lokacin sai ya aje babu wani abu amma tun da safe ba za a ce kawai ya aje ba kai tsaye su gaba da cin abinci a zai tashi da shi sai in ya taho da shi din ne an samu matsala akan hanya to sai ya aje a yanzu in ya aje kuma to bayan sallah zai rama wannan azumin shi kadai ba sai yayi kafara ba amma idan dama tuntuni likitoci sun nuna cewa ba zai iya azumi ba to shi zai aje azumi sai ya tafi zuwa ga ciyarwa kamar yadda muka bayani satin da ya wuce wannan mai tambaya yaruwa ya zo da wata wacan ita ma ai wannan kuma tana tambaya cewa Allah shiga batun malami ne ne hukuncin wanda ke yi wa matarsa sakin baki sai rika cewa tafi na sake ki har sau biyu a shi saki ba a wasa da shi saki ba a yin wasa da shi ko da wasa miji ya ce wa matarsa ya sake ta to ta fi sako saboda shi ba a yin wasa da shi mutum ba zai zo ya saki ba ya dawo ce shi ai da wasa yake su da yana da kyau ma'aurata musamman mazaje su dinga tsada bakinsu suna kulawa da shi su kuma kiyayi saurin faɗin saki saboda za a iya samun matsala da kuma an faɗi saki mutum ya ji ko wani ko ita matar to kuma saki ya tabbata misali malamai suna buga misali da cewa da ce miji zai yana da mata biyu kuma duk sunansu ya za mu ce sunan a ce sunansu ɗaya su biyu ne kuma sunansu ɗaya sai bu goma ɗaya waya yana son ya gaya mata cewa aurensu ya ƙare to wanda ya bugo mawar misali yana son ya wanda ya bugo ma sai zaman tuba ita ta ɗauka ba kun gane misali musa kaddara da wadda ba ita yake nufi ya saki ba za ta ɗauka tana ɗauka ya ce wance ce ta ce e eh. cito dama yana so in gaya maki na maki saki ɗaya to in cikin biyu wace ta saku wadda ta ji wadda ta ɗauka ita wacewa ai ba ya yi niya ba ku gane misalin mu ɗauka bayanin mata biyu ne duk sunan su daya yana son ya saki waccan da ya bugo sai kuma wannan ta dauka sai ya ce wancan ce sunan su ne sai ta ce ini eh, ce sai ce to dama yana so gaya maki auren mu ya mutu ba igiya daya so kun ga wadda ta ji saƙon daban wanda aka yi nufi daban sai na ce cikin su wacce ta saku. wanda ya niya wanda ba ta ji ba ita kuma wannan yana matsayin jin da ta yi to kun gani abinda malamai suka ce wasu abinda malamai suka ce su duka biyan sun sauku an gane saboda ita wannan ta ji waccan kuma da ba ya nufin sakinta sai kuma wannan ta ji kun ga ita wannan da ya ji ai ba da niyya bane ba amma saboda saki ba a yin wasa da shi ba ka cewa ba ka yi niyya ba inda ka faɗi an ji magana ta ƙare shi yasa ba a san yin wasa da shi da haka magidancin da yake haka gaskiya yana kan kuskure ya ji tsoron Allah ya daina mai tambaya ta gaba ta ce malam ta ce malam wani lokaci ina yin mafarkin mijina yana saduwa da ni kuma lokacin azumi amma a mafarki shi ne azumi na yake a ba komai azumi yana nan musamman idan dai wani abu bai fita jikin mutum ba babu wani abu don mafarki ba a tare azumi Allahu alam wannan mai tambaya ta ce assalamu alaikum ce malam ni mace ce mai yawan haila kuma na kasance duk sadda hailata ta zo mini su mijina ya rinka fushi da ni har ya rinka cewa zai bar garin <laughs> mana don Allah ina da laifi cikin wannan fushin da yake yi da ni kuma da al'adar da ke ɗauke da al'adata ta ɗauke sai ya bar fushin manan a yi mana bayani na'am to wannan ba shi da laifi saboda ai ba laifinki bane ba lalura ce ta zo to shi kuma ya kamata a ce ya yi la'akari da wannan lalura ɗin shi ya sanya insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu sati mai zuwa karatun da za mu yi na haƙoƙin maza insha Allah ta'ala kila wani abu kamar wannan zamu magana a kansa amma dai ba shi da wani laifi wanda kika yi ma Allah kuma shi ma bai kamata ya fushi da ke ba balle ya ce zai bar gari so wannan barin garin da yake kuskure ne ya kamata irin wannan yanayin ya san cewa ka'ida ce doka ce ta Allah wanda kuma bai kamata a taka ta ba kuma bai kamata ki masa da'a ba a irin wannan yanayin Allah ya samu dace wannan kuma ta ce assalamu alaikum Allah shi ta malam ina ma malam fatan alkhairi tambaya ta ita ce akan sallar tarawihi kwana uku ban yi ba shin ya zan yi malam ramawa zan yi koko a sallar nafila ce ba a ramata ta ta riga ta wuce kenan sai ke tarbi gaba ke ga cewa su yi musamman waɗannan kwanuka guda goma wanda za mu shiga cikin su mun yi bayani a farko suna da matukar muhimmanci kada a yi wasa da su a tashi a daji kwarai da gaske a yi ta ibada da fatan allah ya samu dace wannan kuma ta ce malam azumin sittu shawwal za a iya raba shi biyu ko ko dole sai an yi shi a jere a ba dole bane ba sai an jera shi ana iya yin su ɗaya ɗaya ma ya yi ba dole bane ba sharadi bane ba sai an kawo su a jere abin da ake so shine ya zama to an yi su a cikin watan shawwal din da haka ba sharadi bane ba sai an sai an yi su a jere kuma ko da ana binki wani azumi ma kina iya sannan daga baya sai kina mana ramuwa din wannan kuma ta ce assalamu alaikum allah shi gafarta mana ta ce malam wannan na ɗauki azumi sai na ji an kira sallah kuma sai al'ada ta zo mani ya zan yi to ai shikenan tunda an samu wannan yanayin to wannan yana cewa azumin ki ya tsaya daga nan sai ki aje azumi sai ki kirga kwanakin da kika sha kina cikin wannan yanayi daga baya ramadan sai ki rama su wannan kuma ta ce ina yin al'ada tsawon kwana uku amma wannan cikin kwana uku sai ta ɗauki da daddare sai sai ta ƙara ta yi wanka bayan ta yi wanka kuma wajen karfe tara sai ta ƙara dawowa ta ce to kuma ta yi niyyar yin azumi to yanzu ya za ta yi kenan a ya za ta yi tun ta riga ta dawo ba da za ta yi sai ta aji azumi domin duk idan mace ta yi jini to in dai ba a samu kwana sha biyar ba tsakani wani jini ya sake dawa to wannan tsohuwa haila kamar da malamai suka bayani da aka sai ta yi haƙuri ta ƙara aji azumi ta kirga wannan kwana a cikin kwanakin da za ta rama bayan ramadana sai ta rama a ta ce kuma wai tana zuwa ta dawo sai wata sake yin wanka ba. a duk lokacin da ta dauke inda ta dauke kin tabbatar da ta dauke za ki wanka ki cigaba da ibada in ta dawo kuma sai ki aje kamar ya kawai da yana zuwa ya dauke ce wanka to kuma ta daga yana zuwa ya dawo kawai to in dai lokacin da duk lokacin da ya dauke za ta yi wanka lokacin da ya dauke akwai wanka a kanta so idan ba ta yi wanka ba a wancan lokacin har zuwa yanzu bayan ya dauke to ya kamata ta yi wanka ko da yanzu ta koma gida amma ba za a ce sai ta rama ibadun da ta gabatar ba Allahu a'lam wannan kuma malam ta ce tun kafin sallar magariba misali ta jiya ba ta da lafiya wannan ya sa ban yi sallar magariba ba da isha'i har ma sallar asuba da lokacin da na tashi kaina na ciwo to yanzu ya zan yi yanzu ya daina ciwo sai ki je ki yi su in ya samu sau'i sai ki yi su amma dai abin da ya kamata ki gane ciwon kai bai kamata ya hana ki sallah ba sai dai ta sallah ana yanta ne a yanayin da mutum ya samu kansa koda daga zaune ne sai ki daga zaune amma ba ki daga zaune koda daga kwance ne za ki sallah din su da aka dan cikin kina ciwo in da kin san inda hankalin ki yake ko ya kamata a ce kin yi duka salloli a cikin lokacin su da haka idan irin wannan yanayin ya ƙara zo miki nan gaba to koda daga zaune ne za ki sallah amma yanzu da kika samu sauki to sai kira mu waɗannan salloli da ke sallar magharib ki sallar isha'i sannan sai ki sallah asuba din wannan kuma ta ce assalamu alaikum malam mijina ba mazauni ba ne yana tafiya ya bar ni to malam ni kuma ba na son zama ni kadai sai in shiga makota in yi hira shi malam wannan mine ne hukuncin sannan kuma ta ce yakan tafiya ban ni da abinci amma babu kudin cefa ne to ya halatta in sai da wani abu in yi cefa ne to na farko dai ya kamata ki masa bayanin cewa in baya nan saboda ke kaɗai ce kina ɗan shiga gidan makwabta idan ki hira to wannan yana da kyau ki gaya masa in ya amince ki ci gaba da shiga sai ki ci gaba da shiga idan bai amince ba kuma to sai ki dinga yin zaman ki a gidanki sannan tambaya ta biyu da kika ce yana barin abinci amma baya barin kudin cefane to a iya sayarwa don a samu na cefane din a yi amfani da shi to inda bayanin haka din ne zamanto babu kudin cefanen kuma abincin da ya bari yana da yalwar da za a iya dauka a sayar har a samu na nan kuma a samu abincin da za a ci to babu laifi idan an yi haka din amma haka din ma yana da kyau a sanar da shi don ya sani cewa to abincin nan ka san baka da kudin ne ba don haka mun dan ɗebe shi mun sayar mun samu na cefane a ciki yana da kyau a sanar da shi haka din amma hakan da aka yi insha Allah ta'ala babu laifi sannan kuma zai ƙara tafiya din sai a kutanta mashi muhimmancin ya bar kuɗin cefa ne domin za mu zo kamar da na ce muku za mu karanta haƙoƙinku haƙƙin miji ne ta kowace hanya ya ciyar da matarsa shi Allah ya dora mu suna daga cikin kuskuren da ake a gidajen waɗansu da yawa daga cikin mu sai kiga miji bai ba da abin da ya kamata bada a cikin gidansa wannan yana daga cikin zalunci duk da dai za mu ji cewa bada kuma kowa zai bada karfin ƙarfinsa ne kuma wajibi ne miji ya diyar da zai ga cewa ya sawa mai iyalansa abin da za su ci hakkin sa ne don shi Allah zai tambaya gobe kiyama babu wani wuri inda aka ce mace sai ta sha wahala sannan ta ciyar da kanta ko ta yi kaza ko ta yi kaza a shi ne aka ce kawai ya kawo mata Allah ya samu dace. Bi da rabi ko? to bari mu karanta wannan sai mu tsaya kenan ko a wannan mai tambaya ta ce assalamu alaikum ta ce malam na kasance ina yin al'ada cikin darare goma to malam ya zan yi sannan ko malam ina roƙon addu'ar addu'ar ka yara na ba su jin magana kuma malam wace addu'a zai rika karanta musu to tambaya ta farko shi jini na ɗabi'a jini al'ada wanda ake cewa kowace mace dama da yadda yake zo mata wani kwana bakwai yake mata wani shidda wani goma ya danganta so tun da ke ga adadin kwanakin da yake yi ai ba da zaki sai dai ke ta haƙuri da haka din in sun zo ki tsaye da ibada idan sun wuce kuma ki wanka ki ci gaba da ibada wannan shine abin da zaki dangane da yara kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shirya su ga baki da Allah ya janwo hankalinsu daga abubuwan da suke yi na rashin jiɗin ya sanya musu natsuwa da kuma jiɗin addu'o'i kuma ko da hausa kika dinga yin addu'a kina Allah ya shirye su Allah ta'ala zai karbe su kuma zai biya maki bukatar ki da ka a guji tsine ma yara ko yi musu fada ko yi musu koyin Allah dare da su a ko sun yi abin da bai dace ba a sanya su a cikin addu'a Allah ya shirye su ta haka ne sai Allah ta'ala ya shirya su din Allah ya shirya mana yaran mu gabaki da wannan ina gaba tambaya bace shi yasa kusan ina garan karanta malam ita shawara ce wata ta bada ce assalamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi malam maganar tarbiyatul aulad da aka fara yi mana da Allah muna neman alfarma ko bayan azumi ne a duka yi mana ko da aƙalla sau ɗaya ne a cikin wata to insha Allah idan makaranta za ta iya tsarawa ni dai insha Allah ta'ala ina ganin zan iya bada lokaci ɗaya a wata ɗin so idan makaranta ta tsara a yi magana da su malam bature insha Allah ta'ala muna ya tsarin da za mu dinga yin karatun koda sau ɗaya ne a wata in Allah ya so yarda to ina ga kusan saboda lokaci za mu tsaya in insha Allah ta'ala da fatan Allah ya saka ma malam da alkhairi da kuma malamanku da ke karantar da ku kowane lokaci su ma Allah saka musu alkhairi kuma allah maɗaukakin sarki ya saka muku da alkhairi ƙoƙarinku na halartar makaranta addu'o'inmu na alkhairi waɗanda allah ya san su waɗanda muka bayyanar da waɗanda muka ɓoye allah ya san su allah ka biya mana buƙatun mana alkhairi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya saka ma dukkanin malaman da ke ƙoƙari wurin aiwatar da waɗannan ayyuka na alkhairi Allah saka masa da gidan aljanna ga goma na ƙarshe nan za mu shiga kusan ya kamata musulmi ya ƙara dagewa wajen abin da ya shahi ibada musamman sallar dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da kuka jimala ya faɗi ya kasance yana ta da iyalin shi su yi tsayuwar dare mana manzon Allah ya kan tattare kamar ya tare masallaci tunda da yana itikafi wannan lokaci ne wanda ya kamata duk lokacin da Allah ya kawo rayuwar ka ta zo daidai wannan lokaci to ya kamata ka ƙara ƙaimi ka rika tunanin cewa mai yiwuwa kila ba za ka gaba ba don ita mutuwa yana da kyau musulmi ya rika tuna wannan Allah ya ce ku yawaita tuna mutuwa ku yawaita tuna mai yanke jin daɗi wannan zai taimaka maka wurin ƙara dagewa wurin tsayuwar dare da karatun alkur'ani da sauran zikirai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon tashi haikan wurin a aiwatar da ibada a cikin waɗannan goma na ƙarshe sannan kuma dukkanin abin da yake damun al'ummar musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana maganin shi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladar azumin da muka yi a baya da kuma wanda za mu yi a nan gaba muna roƙon Allah ya ba mu ladar shi kuma ya sanya mun dace da shi ladar azumin ya ɗora mu ladar abu sa ayyukan na alkhairi dukkanin abin da ya fi ƙarfin mu Allah madaukakin sarki ka ɗaukaka mu mishi. subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka sunna a garin tsagero wato sunna ita ta dauka kuma ta samarwa kuma muna sanar da al'ummar za ku iya samun karatuttukan sunna da kutubobi daga malamai masu dimbin yawa wanda cibiyar ta tattara ta tace kuma ta gina katon library akan intanet wanda kowa zai iya shiga domin kallo ko sauraron karatuttukan kai tsaye wato streaming ko kuma ku yi downloading zuwa kwamfuta ko wayoyin ku na smartphone kamar android ko tabs ipad ma sauran kananan wani kamar china domin samun hakan sai a ziyarci babban website na suna foyi wato www.sunafoyi.blogspot.com ko www.sunafoyi.tk domin neman karin bayani ana iya kira ko saƙon whatsapp a 0902345501 ko saƙon email a sunnafoyi at hotmail.com ko a nema a shafukan sada zumunta wato twitter.com slash sunnafoyi ko facebook.com slash sunnafoyi har ma a sauran shafukan sada sadarwa za ku iya neman mu a Trumbo, a Space, G+, Instagram, YouTube, LinkedIn da kuma IM.